Budi svoj kad jesi gdje jesi, a kad nisi ti nemoj. Otprilike nešto kao što bi Grumf verovatno rekao, ili možda broj 1 ili kogoda. ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. Dobroveče, 55. put po redu, kupek nakon mjesec dana pauze, kupek rođendanski, negdje smo zapravo u ovom uvodu i najavili šta je ono što nas čeka u naredna dva, pa ja bih čak rekao zapravo i tri sata, pošto mislim da će biti vrlo zanimljivo. E, u onoj najavi koje smo pustili putem interneta i, i zapravo ako ste slušali prošli kupek, to je bilo To je bilo za katolički Božić? To je bilo 12. tačno. Tako je, za da. katolički Božić. Ste čuli dva nova glasa, dva nova omiljata glasa. -huh. To je bio jedan, ovo je bio drugi. Bravo. Anja, Anja i Jelena, da. Anja i Jelena su se večeras uglavnom pobrinule za muzički izbor, istina možda ne u ovom prvom delu dok budu ti razgovori, ali u onom posljednjem delu emisije. Uh, Ana i Jelena koju ćemo pomalo da uvodimo u kupek kako bi prosto malo tremu koju imaju uh, nekako kako bi je zapravo stavili sa strane. Ja ne znam kako vam je večeras, ono, prošli put sam vas ostavio na cjedilu, a nadam se da se danas osjećate bolje večera si ti tu, tako da. da. E, puno nam je lakše. Big Daddy. Da, autoritet je tu, srce nam je puno. E, super, to mi je baš drago da čujem. A, verovatno ste već upoznati šta je ono šta nam večeras sleduje. Uh, u prvom delu emisije razgovarat ćemo o festivalu Sedam veličanstvenih. Uh, jednom od možda najboljih festivala koji se u ovom velikom gradu e, održavaju. E, tu su nam Iva Plemić i Mila Turajlić koji će pričati o filmovima koje ćemo od sutra pa u naredna 3-4 dana imati prilike da gledamo u Sava centru. Budite uz nas pošto ćemo podijeliti neke karte za sam festival. Reč je o tri filma, ali da sada ne pričam previše o čemu se radi, mislim da će Iva i Mila zapravo puno više toga reći. U nastavku emisije slušat ćemo Lazara Džamića, autora, moram zaista da priznam, jedne sjajne knjige o grupi TNT, odnosno o stripu Alan Ford, koja se zove Cvjećarnica u kući cvijeća. Mislim da vam sam naslov dovoljno govori, a ako ne govori, onda vam verovatno pod naslov koji kaže koji objašnjava zapravo kako smo usvojili i živjeli. Alan Forda verovatno dodatno objašnjava kakva je knjiga i o čemu se u njoj radi. Naravno, i tu smo za vas pripremili kao što je evo već običaj posljednjih nekoliko kupeka, ali samo dok emisija ide u živo i nekoliko knjiga, bez obzira bili vi u Beogradu, Zagrebu, pa Sarajevu ili u nekim drugim manjim gradovima unutar one nekadašnje lijepe bivše Jugoslavije. Stoga bi vas zamolio da evo već od sada se javljate na e-mail hekupek.gmail.com Ukoliko želite knjigu, ja bih vam preporučio da napišete neki od slogana Alan Forda koji vam se najviše sviđa, pa to će možda biti jedan od kriterijuma za uži, odnosno za ulazak u uži izbor onih koji će dobiti knjigu. Ukoliko želite karte, isto tako pišite. Ja sada više da ne dužim, eto, na kraju krajeva zapravo u tom trećem delu emisije, koji će verovatno ući u treći sat, ću vas ostaviti onda Anji i Jeleni. A ovo što ćemo sada pustiti će donekle možda odslikavati ono što su njih dve pripremile zapravo za taj treći dio emisije. A slušat ćemo Mrguda i Izea, odnosno jedan sjajan, pa ne znam, glupo mi da kažem projekat, jel volite vi da pričate o tome? Ovisi za ali ovo ne. Ovaj, iz, inače, iz Dubrovnika. I onda nakon toga krećemo sa razgovorom sa Milom i sa Ivom, a vi, kao što rekoh, Ne zaboravite hekopek.gmail.com ukoliko želite karte, ukoliko želite knjige, ukoliko želite pivo, mi smo preko puta Doma omladine, ipak je rođendan. Pa eto tako. slabosti u ponoru čovjekove pokvarenosti bez vrhe i stava koju pokreće inercija ispranih glava zbog lažnih sloboda i multinekulturalnih dekadencija. U trendu je hit da se tolerantno gazi čovjeka pod krikom demokracije i slobode, da ga se oštricom cinizma u sjenicu oka vode Kažu svi su popovi, hođa fratri, prevaranti, pedofili, svi koji vjeruju su fanatični debili. Mišljenje pričao neće osvijesti se Ako nastaviš tako spaljivat ćeš Ko što su sveci spaljivali vještice Jer u vremenu apsolutno prava Čovjek u život je manje vrijedniji od života uličnog pasa Ma ne shvati me krivo, ali primitivni smatraju djecu Što se zovu Pero, Mato ili pivo su dio te duhovne orgije tolerantizma Gdje su antiglobalisti najveći nositelji globalnog centralizma naša prava nego ljudi Frendovi sa faksa, svi su im azijati Po francuskim alpama marokance uče skijati Nije dobro prebrojavat gene krvna zrnca Ali danas svaka šveđanka želi jebat crnca Danas svaki mladi bijelac mrzi što je bijeli U talijanskom napadu glavni baloteli Svoje oči operiraju Mladi Japanci svoje noseve popravljaju Mladi Iranci, mladi Rusi su nacisti Njemci su komunisti, Afrikanci kršćani, a Španjolci budisti. Za osto si danas, ak ne prakticiraš jogu, jej će dobiti posao, a ti ćeš dobiti nogu. Jednaka prava za sve seksove i boje, obožavam svih, samo mrzim svoje. Na baletu su muškarci, na nogometu žene Eminem je eminentni predstavnik rap scene Ja i Mrgut Balkanci i umjesto cajke Produciramo s Adom zvukove s Jamajke To su orgije, tolerancije, homofobične satisfakcije Samo obične diskriminacije, diktature, demokracije O, o, homofobične satisfakcije Samo obične diskriminacije Diktature, demokracije dead black hole. Silver magic ships you carry, jumper. my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. ako neko ne bi pomislio da je došlo u smetnji u programu, ja ću samo da kažem da je ovo bio Rodriguez i, Rodriguez i Sugarman, zapravo naslovnica i početak ovogodišnjeg festivala Sedam veličanstvenih. To zapravo znači da smo krenuli u razgovor sa Ivom i sa Milom. Dobro večer. Dobro večer. Ja bih vas samo zamolio da se malo približite tom mikrofončiću. Dobro kako bi vas malo bolje čuli, jer mislim da to što imate da pričate i da kažete je vrlo značajno. li tako? E, a da, pre nego što krenemo na razgovor, ono što sam ja malo pre njima i rekao, vi znate da je ovo rođendanski kupek, iako je rođendan zapravo za dva dana, ali dobro, sad nećemo da ulazimo u detalje. Uh, oni koji prate kupek isto tako znaju da je Mila Turajli zapravo bila prva gošća, jezda da nije bila u studiju, ali smo je snimili i pričali smo o sinema komunisto. Uh, i nekako se zapravo rođendan Kupeka uvek poklapa sa festivalom Sedam veličanstvenih, kao što rekoh, jednim od mojih omiljenih festivala koji postoje, nažalost, samo u ovom gradu, ali verujem da ovi filmovi mogu da se pogledaju na razne načine, da li u nekim doku kinima ili kako već i širom one naše bivše državice, ali ajde da ja prestanem da pričam potrez za Sugarmanom, zapravo sedam veličanstvenih koji počinje sutra. Ko će prva? Ja ću prva, ja ću prva s prvim filmom, dakle otvaramo se sutra u 19H u velikoj sali Sava centra kao što, su, kao što je publika već navikla sa filmom koji je izvanredno atraktivan. I to ne samo zbog toga što je trenutno favorit u nominaciji za Oscara za najbolji dokumentarni film, nego zato što je zaista u pitanju jedna potpuno neverovatna priča, skoro detektivska, koja se u stvari bavi e, činjenicom da je izvesni Rodriguez, muzičar koga neki znaju, a neki znaju, a zapravo ne znaju da znaju, ovaj, postao velika zvezda u Južnoj Africi, što ni on sam nije znao i u takvoj jednoj atmosferi gde se ta muzika prosto našla je svoju publiku širom sveta, a da ljudi zapravo ne znaju ko je njen autor, ovaj, počinje istraživanje jel, koje, koje vrši reditelj u potrazi za Rodriguezom ili ti u potrazi za Sugarmanom. Zaista je izvanredan uzbudlji film sa pravim hollywoodskim krajem, tako da je to nešto što će sigurno ovaj, zadovoljiti neku širu publiku koja... koja pa verovatno i Oscara. Da, i da, Oscara. Da, da, hollywoodska mu je i reputacija, jer je nominovan za Oscara i nekako naj, eh, najveći uh, favorit u trci za istu Mi smo imali prilike da poslušamo sada Sugarmana zapravo, odnosno Rodrigueza, stvar koju vjerovatno mnogi od njih, mnogi od ljudi su imali prilike da čuju, a zapravo nisu obraćali nešto previše pažnje, a sutra će imati prilike da vide Koji zapravo... Autor? Da. da. Da, zaista jedna nevjerovatna priča, jedna sudbina jednog čoveka koja, e, na, nekdo, nekom trenutku u filmu neko kaže da je on obećavao koliko i Dylan. Dakle, čovjek pred kojim je mogla biti takva karijera i negde se otkriva i zašto nije i šta se s njim desilo i zaista izvanredna priča. Ok, pretpostavljam da, će va, da ćete vas dve zapravo da, se, da ste se tako dogovorili da će ići par nepar. Upravo tako. sad, sad, <laughs> sad je red na Ivu. <laughs> sledeći? Sledeći film, znači na dan otvaranja uh, posle Sugarmana je nešto sasvim, sasvim drugačije. Jedan uh, film koji govori o Maroku, o uh, dalekim predelima na vrhu Atlaskih planina. I u stvari taj film donosi jedan doživljaj koji dokumentarci uh, uh zapravo su zbog toga i vredni, jer nam daju uh, uh uvid u neke svetove o kojima najčešće ne znamo apsolutno ništa, ali nam predstavljaju priče koje na prvi pogled možda ne zvuče zanimljivo, ali nas ostave sa tako nekom, e, nekim dubokim razumevanjem nekog sveta o kome ne znamo ništa, kao što je ovo neko malo selo u Maroku u koje e, dolaze prvi znaci civilizacije u vidu struje koju do tada nisu imali oni prosto uh, bivaju uvučeni u tu neku uh, tehnološku revoluciju čiji nisu deo, jer žive kao pre 800 godina u svom selu. Um, I uh, nekako završite gledanje filma sa jednom nevjerojatnom empatijom prema tim ljudima koje zapravo niste ni poznavali ni razumeli, a posle gledanja tog filma vam je onako imate duboku povezanost na onom nekom univerzalnom nivou e, ljudskosti. Ovo zaista zvuči filozofski. Onako, da, ja moram kažem da je to film koji sam ja gledala pre nekoliko meseci i dalje sam negde pod utiskom tog filma i dalje mi se slike vrte u glavi. To je zaista jedno, počinje kao nešto što neko bi čovjek jedan klasični dokumentarac koji nas vodi u neka, ne znam, ne, nerazvijena društva i da mi sad, međutim, je nešto što to zapravo toliko jaku poruku ima da, da, da to preporučujem. Da, jer to je nešto što se zapravo dešava i nama koji smo na ovom, da kažem, civilizacijskom nivou, odnosno nivou razvijenosti, dešava se potpuno ista stvar, kao, ok, s Facebookom, sa nekim novim tehnologijama, ali filozofija je ista, neko vam izaziva potrebe koje uh, zaista nemate, mm -hmm. organski. Sad, uh, pre nego što mi krenemo dalje da uh, nastavljamo da pričamo o filmovima, sad Mila me zapravo vratila na, na jednu stvar, odnosno na pitanje, a to je pitanje same selekcije. Koliko vas dve zapravo, odnosno uopšte ekipa ljudi koja jeste evo već godinama, uh, unutar samog festivala učestvuje i koliko zapravo možete da učestvujete u, u, u odabiru samih filmova, jer verujem da imate zaista <laughs> neću da kažem nezahvalan, ali sjajan jedan posao, mislim, pogledati toliko filmova pa odabrati sedam svake godine nije baš mala stvar. Ne, znači, dakle, ovaj festival, iako ima zvanično selektor festivala, tu je Stan Miller koji je prosto bio zaista i ostao idealna osoba da bude ta naš neki ambasador u svetu, jer kao direktor Evropske dokumentarne mreže neko koji je zaista putovao po najvažnijim evropskim festivalima i drugo, stigo je kontakt sa raznim dokumentaristima koji njemu šalju da gleda film pre nego što je gotov, tako da je zaista ne izvori informacije što se tiče onog što se trenutno pravi u Evropi. I on je zaista bio prava osoba da bude taj neki sakupljač filmova, ali pečat festivalu zaista daju Zoran i Svetlana Popović koji su umetnički direktori festivala i svugde u svakom, svakom kako bih rekla, u svakom filozofiji i u svakom njegovom detalju se vidi zapravo njihov pečat. I ovo je uvek negde mm, refleksija njihovog ukusa, a mi, obzirom da se prirodom našeg posla, jer svi se negde bavimo dokumentarcima, se krećemo pred festivalima i negde najuzbudljivije ako mi vidimo neki dragolj i onda krene ono brzo porukanje jeste ovo već gledali, šta mislite o ovome, tako da je negde strašno uzbudljivo moći da učestvujemo, ali zaista je negde meni uvek u stvari interesantno da vidim šta će oni, šta će njih dvoje na kraju da sklope kao tu avanturu od sedam filmova, tako da selekcija je zaista odraz njihovog ukusa i njihovih standarda, a ja sam zapravo mislim da će se Iva složiti gledajući njihove standarde jako mnogo naučila o tome šta je šta je neophodno da bi se napravio zaista veličanstven dokumentarac. Mm -hmm. Ono što se meni jako sviđa zapravo kod vas i čitave te ekipe, koliko ste zapravo sve u, u, u samom festivalu, bez obzira koliko imale mogućnost odabiru samih filmova, jedan od jedna od sitnica, odnosno od detalja koje sam uspio da primijetim na toj konferenciji za novinare, kada su objavili jednu vezu zapravo koja je velika stvar po prvi put će zapravo filmovi ova tri dana biti u velikoj sali, vaša reakcija je bila... radijačka <laughs> bila je vrlo da. iskrena da. i neplanirana, pošto smo i mi saznali tu informaciju tek na konferenciji za štampu. E, dakle, takva ista reakcija je bila i pre Eh, pet godina kad se desilo da su uopšte neki od ovih sedam filmova u velikoj sali, jer, ono, priznaćete, u Beogradu nema puno bioskopa koji puštaju dugometražne dokumentarce, njih je prosto uh, nemoguće videti na velikom platnu, a uh, neki od ovih filmova, većina zapravo je toliko, uh, kako da kažem, pravljena za veliko platno, oni treba da se doživi na onolikom platnu, sa onakvim zvukom i to je stvarno uh, poklon. Mislim, uopšte nije bitno da li je sala puna ili nije. E, sala centar je imao računicu da je prosto um, zainteresovanost publike tolika da oni hoće da otvore veliku salu i to je sjajno, ali uh, još je sjajnije što će svako ko dođe zaista imati mogućnost da te filmove pogleda u jednom fantastičnom onako uh, uh, stanju ka, ka, kako inače ne bi da gledaju na DVD-u ili u nekoj maloj sali jer prosto eto, uvreženo je mišljenje da se dokumentarci ne gledaju. To nije istina, evo ovaj festival je dokaz tome. Mm -hmm. Pa ajde da krenemo zapravo onda sa ova tri filma koji su bili prvo predviđeni za malu salu, i verovatno po dve projekcije, međutim sada će biti jedna projekcija i to u velikoj sali i zapravo za ova tri naredna filma o koje ćemo mi pričati ćemo i podeliti karte dva puta po dve, pa eto, hekupe.gmail.com još jedan put da ponovim, Mislim da je sada Milan na redu, i, mada vidim da je zapravo da, došlo do permutacije. <laughs> Jeste, znači sledeći film je um, Poslednja kola hitne pomoći u Sofiji to je bugarski film, um, Uh, njegov autor nam dolazi na festival, držat će i master klas. To je jedna fantastična studija um, života u Bugarskoj, onako kako ga žive najobičniji građani u Bugarskoj, u kojoj, u njenom glavnom gradu, u ovom trenutku postoji samo 13 kola hitne pomoći. E, što samim tim znači da posao tih ljudi izgleda kao da su na sred ratišta, to je onako potpuno strašno, oni divljaju po tom gradu i urcaju i pokušavaju da spasu koga god stignu. I neko je rešio da stavi kameru u, ta, u jedna od tih 13 kola i da u potpunosti doživi svu, svu njihovu energiju, sam njihov entuzijazam, svu e, prosto tu, tu neverovatnu energiju ko, koju oni imaju da svoj posao obavljaju u ma kakvim uslovima oni bili i, i mislim da su strašno uspeli u tome da, da vi potpuno onako se srodite s njima i, i da steknete uvid u to sa kakvim se problemima Bugarska danas uh, uh, sreće. Taj film je e, pokupio nagrade na festivalu u Karlovim Varima je pobedio, na festivalu u Kanu je dobio nagradu, sada je na Rotterdamu proglašen za jedan od E, filmova koji najviše obećavaju, prosto e, e, sjajno je čuti da jedan bugarski film doživi toliki uspeh i film je fantastičan i nama je jako drago što je deo ovog menija od ove godine. Film, film delom ima i naše korene, pošto ovaj, produkcija nije samo bugarska. Ne, to je koprodukcija nemačko-hrvatsko-bugarska. E, dolazi nam i hrvatski koproducent u goste, tako da, eto, i taj aspekt e, e, pravljenja ovog filma, taj koprodukcijski, će, će biti zapravo dotaknut ti na razgovoru posle filma i na masterklasu koji će uslediti za ljude koji su se za masterklas prijavili. Dobro, sad malo idemo u Švedsku. Jo, jeste, ja sam nekako htela da ja najavim ovaj film, zato što ovaj, e, film koji je na programu u petak 1. februara u 19 sati je film koji se jednostavno zove Palme. E, puno ljudi će se odmah zainteresovati čim čuju ime filma. Meni je, kad sam bila mala, cijela taj priča o Palme, o kojoj nisam mnogo znala, uvek bila užasno atraktivna jer mi je on delovao kao neka osoba koja je još uvek dok je bio živ bila dokaz toga da čovjek može biti političar, a to ne bude prljava reč i da se čovjek može baviti politikom, a da se to ne doživljava u startu kao neki moralni ili etički kompromis. I naravno svi znamo koliko se tragično u stvari ta njegova priča završila 80-ih godina. I konačno nam stiže prilika da, da zaista nekako iznutra sagledamo šta je bila priča Olofa Palme, ali da vidimo koliko je ona danas u poređenju sa nekim današnjim političkim igrama u kojima svi živimo i odrastamo i nekim cinizmu u kome svi živimo, da vidimo kako ona izgleda iz današnje perspektive. Tako da stiže nam švedski dokumentarni film koji je trenutno veliki, naravno hit u švedskim bioskopima, prosto Olaf Palme je zaista jedan od, ne, ne mogu reći, najvećih brendova švedske, ali sigurno jedna osoba koja je na dramatičan način obeležila njihovu istoriju, ali i evropsku, tako da nam stiže prilika da saznamo sve u stvari o životu Olaf Palme. Da, koliko znam zapravo čitav film prati prilično jedan velik raspon vremenski uh, eh, u samom životu. Da, da film da. je sastavljen od arhivskih materijala. Jeste, i to je ono što sad naravno mene kao nekog ko je oduševljen filmom posebno zanima, oni su zaista ne, rekla bih jako bogato ispričali tu priču, zašli u, u arhive i sklopili njegov, njegovu političku karijeru u stvari, prateći sve do tog trenutka ubistva u stvari. Dobro, sad ponovo se vraćamo za prvo muzici. Jeste, vraćamo se, idemo u Finsku u stvari i iz Finske nam dolazi <laughs> Sedam veličanstveni skandinavaca. Da veličanstveni finac Soundbreaker. I dolazi nam Soundbreaker lično na festival, e, znači glavni lik o kome je zapravo film, to je Kimo Pohjonen, e, čuveni finski e, harmonikaš koji je napravio onako svetsku karijeru u tom nekom domenu. Mislim, oni ga svrstavaju u world music, ali ali on je prosto školovao se kao klasični muzičar, svirao harmoniku dugo vremena i onda, a to se vidi u filmu, spletom neverovatnih okolnosti uh, pronašao zapravo svoj umetnički glas odnosno pronašao način da izrazi sebe na najbolji mogući način i konstruisao sam svoj instrument koji je neka vrsta električne harmonike koju nastavlja da svira i, i onako uh, mislim, čuveni su njegovi nastupi sa Kronos kvartetom, radio je za pozorište i filmove, ali e, e zanimljivo je reći da reditelj koji je snimao ovaj film je zapravo e, puno radio plesne filmove, muzičke filmove, prosto ima takav senzibilitet, taj film je onako spotičan, fenomenalan za veliko platno, a glavni lik koji će e, na masterclassu govoriti o svom iskustvu glavnog lika u dokumentarcu, dakle kako to izgleda kada neko od vama reši da snimi film, on je publici u Beogradu poznat već jer je na Ring Ring festivalu nastupao. Nekoliko navrata. I ima onako e, veliki broj <laughs> ljubitelja u Beogradu, onako ozbiljnu fe, fan bazu. Ispričaj za, molim te, za našeg e, travel agenta, to je fenomenalna priča. Pa, e, cijela je poenta da kad, su, kad smo zarezervisali karte se ispo, u putničkoj agenciji se oduševili jer se ispostavilo da se oni zovu po jednoj njegovoj pesmi. Tako da nekako stvarno se zatvorio taj krug obožavaoca. to je ta Harmonika nas, ja mislim, verovatno da, da povezala. Da, da, da. da. da. <laughs> ok, ajde zatvorit ćemo uh, priču o filmovima naravno i posljednjim danom, nedeljom 3. februarom, kad nas opet čekaju dva filma. Jeste, dakle počinjemo sa filmom Zimski nomadi u 18 e, časova u nedelju popodne i sad to je zanimljivo, mi ove, uvek imamo taj prvi festivalski sastanak svake godine na kome nama Zoran i Svetlana vrlo svečano saopšte izbor sedam filmova i uvek se desi neminovno da, da ima jedan film da se svi zabrinuto pogledamo, prvo ne zvuči mnogo atraktivno, drugo nismo ni mi sigurni da bi ga gledali, a treće prosto kako ćemo mi sa drugim ljudima da, da ga predočimo. E, Zimski nomad je na početku delovao kao takav film. Međutim, moram kažem, što sam ja više čitala o njemu, pogledala šta ima od materijala na internetu, ja ga vrlo nestrpljivo očekujem. Mislim da E, Ćombri... Nije valjda da nisi imala prilike još da ga gledaš. Ne, nisam, nisam. I to je negde zanimljivo, nismo svi u stanju da pogledamo te filmove pre mhm. festivala, tako da i za nas veliko otkrovenje šta će, ponekad šta će biti ovaj, pušteno. Međutim, taj film e, po meni strašno obećava. U pitanju je vrlo jednostavna priča o jednom e, paru, dakle muškarac i jedna mlađa žena, koji par meseci godišnje prosto ostavljaju ovaj naš zapadnjački način života da bi se otisnuli u prirodu u stvari i putuju putujući sa jednim ogromnim stadom od jedno 800 ovaca, prelaze kroz švajcarske zimske predele. I ja negde očekujem da će to biti jedan takav udah svežeg vazduha za sve nas u publici, da će nas zaista odvesti negde da ćemo svi malo prodisati, očistiti mozak od buke i, i svakodnevnih briga i ja mu se zaista radujem. Pa da, selektor festivala, tu je Stin Miller je nekako komentarisao kako ove godine e, svi filmovi mogu da se povežu na neki način, e, a to je da govore o nekoj e, životnoj filozofiji na neki način. A, a, ovaj film Zimski nomadi je zapravo kao neka antifilozofija u odnosu na na čaj ili struju, jer u zimskim nomadima ljudi koji su iz Švajcarske, znači hiper e, razvijena civilizacija, zapravo pokušavaju da pobegnu od komplikovanosti, tehnologije, svega što donosi ta civilizacija i rešavaju da to tri meseca godišnje provedu bez interneta, bez struje koja, <laughs> koja u čaju i struji tek stiže u Maroko. Uh, i, i prosto je zanimljivo videti te, ta dva aspekta iste stvari. Važno je reći da film koji tako na izgled jednostavno deluje je film koji je svojio Evropskog Oscara ove godine, tako da negde bih rekla da se to, ta, ta njegova moć koju nosi prepoznaje. Mhm. Uh -huh. Da, pa to je nekako i logično zapravo bežati iz takve sredine, jeli, tri meseca negde, dok mi radimo obrnuto, da, pokušavajući, da, ali to, to je pokušavajući sada... sustići, jeli, da. da, to pa jeste neka vrsta luksuza redko ko to sebi može priuštiti. Upravo tako. Ali dobro, to je posebno stanje uma, naravno, nije to sad samo pitanje imati ili nemati. Da, to Ali, ozbiljna koncepcija i filozofija. I nekako mi se čini zapravo da festival vrlo često zatvaraju, ako ne najzanimljiviji, ono bar možda jedan od najzanimljivijih filmova, lično meni je privatni svemir na osnovu onoga što sam imao prilike da pročitam, a negde na kraju krajeva verovatno i zbog toga što nam je možda negde i najbliža priča, jer je ipak reč o istočnoj Evropi a, e, i o jednom posebnom vremenskom periodu, možda nam je to nekako i najpribližnije, pa Ko je na redu zaboravila sam? Pa, Helena Treštikova, koja je čuvena filmska dokumentaristkinja i koja je rediteljka Privatnog svemira, eh, je svakako najveća zvezda ovogodišnjeg festivala. Ona će doći i biti naš gost i govoriti o tome kako je pravila ovaj film i, i, i sve prethodne. Um, ovaj film je sniman 38 godina. Uh, u pitanju je najbolja prijateljica rediteljke, koju, čiju je porodicu ona prosto pratila 38 godina i uh, vidjet ćemo na koji način je izabrala tih sat i po koliko film traje da ispriča jednu potpuno univerzalnu priču koja zapravo može da komunicira sa bilo kim, ali ti si u pravu budući da je to uh, uh, po, po stilu nekako onaj klasičan češki film kakav zamišljamo kada, kada prvi put pomislimo na češki film, pohvala dokumentarizmu um, negde je taj uh, autorski pečat Helene Treštikove se nastavlja iz njenih prethodnih filmova, jer ona generalno filmove snima strašno dugo i prosto na taj način percipira očito to čime se bavi. Ona će o tome um, govoriti i, i mislim da je da to prosto nije viđeno, takav koncept rada, takav koncept promišljanja nečega što je tema vašeg filma. Mm -hmm. E sad, nekoliko navrasta ste spominjali između ostalog i te radionice, one ove, ovaj, nisu nažalost otvorene za sve, sada poslušati nju na toj radionici ipak nije moguće svima bilo, je li tako? Pa u principu koncept radionice od samog e, začetka festivala je bio da je to neko, neki prostor na kome mladi filmski autori, dakle neki mladi reditelji koji su tek u početku ili uopšte ljudi koji se bave dokumentarnim filmom mogu da stignu do onog nivoa tehničkih pitanja koje neku uopštu publiku možda ne bi zanimala. Dakle, tu se zaista zalazi to i kako ste snimali i kojom kamerom i neke ajde kažem stvari koje možda nisu, koje idu mnogo dalje od teme samog filma, ali to jeste istovremeno i prilika da nam autor malo priča i o svom razvojnom putu, da pokaže insert iz nekih prethodnih radova, da pokaže ono na čemu sada radi. I tu je uvek ideja bila da se uradi neka vrsta, ne kažem predselekcije, ali da se ljudi moraju prijavljivati čisto da bi se mi kao grupa upoznali, da bi znali ko su ti ljudi koji dolaze na tu vrstu razgovora. Međutim, naravno, uvek postoji prilika da nas kontaktirate i da kažete da postoji interesovanje za ovu ili onu radionicu. Da, i što se tiče ostale publike, prosto ljudi koji će gledati film, oni će imati uh, mogućnost da, da sa Hel Jelenom i svim ostalim autorima koji dolaze u Beograd razgovaraju nakon projekcije i to uh, uh, ove godine u zanimljiv, zanimljivim uslovima jer uh, budući da su svi filmovi u velikoj sali, a velika sala nije tako intimna za te razgovore, to baš ne funkcioniše. Razgovori će sada biti u onoj VIP sali koja je onako mala, intimna i gde zaista nekako imate utisak da ste blisko toj osobi i mi smo ih nekako zamislili ne kao pro forme razgovore sa dva, tri uh, oficijalne pitanja, nego prosto objašnjavamo i našim gostima da je to zaista mesto gde će ljudi postavljati onako najrazličitija pitanja i ohrabrujemo ih da, da se taj dijalog zaista vodi onako. Pro. Jednu stvar nismo rekli o ovome filmu, o čemu se zapravo radi. Pričali smo o tome da je ona to radila 38 godina, a šta objašnjava zapravo naslov privatni svemir? Pa, o čemu se... <laughs> to je <laughs> istovremeno, dakle istovremeno pratimo život jednog mladića od trenutka njegovog rođenja do njegove jel, 37. 8. godine. Istovremeno na nekom drugom stoju to je hronika jedne porodice, u stvari njenih uspona i padova, a na jednom trećem nivou mi zapravo pratimo ono što se dešava češkom društvu poslednjih 40 godina. Dakle, vidimo ga u periodu i komunizma, vidimo i pad, vidimo i tranziciju, dakle zaista pratimo ono što se dešavalo u češkom društvu i u tom smislu verovatno i vrlo slično nama. Moći ćemo puno stvari da prepoznamo, ali zanimljivo je da tu ima raznih arhivskih poigravanja, tako da na primjer ona prati te novogodišnje čestitke na televizoru, kako, kako se razvijalo, a tema privatnog svemira se negde odnosi na svemirske istraživanja koji se negde javljaju kao neki light motiv i, koliko, i, i fascinacija tog mladića, tako da negde na, na jako mnogo nivoa se razvija priča. I prvi odlazak zapravo na mesec yes. i te televiziju koja tada dolazi u čitavo to društvo i to je to zapravo veza koju sam ja u početku samom pokušao da Tačno. da napravim koja je opet negde jako bliska nama. Jest, jeli? jest, jest. Pošto iz sličnog društvenog uređenja sagledavamo jedan svet zapravo drugu planetu. Tamo negde. Tamo negde. <laughs> Da. negde, da. negde tamo. Ok, uh, mislim da smo dovoljno pričali o, o samim filmovima, možda još samo treba ove neke detalje oko same cene karte koja ne znam, karte nije skupa u svakom slučaju. Karte se kupuju u Sava centru na blagajni. Um, cena karte je um, 300 ili 350 dinara. Da, to, to je prosto... Mislim da treba, uh, treba da budemo zadovoljni uh, činjenicom da, da nam se publika nekako kako godine prolaze uh, um, otvara u smislu da čak i kada neki filmovi ne deluju ili možda o njima nisu ni čuli, onako rizikuju i na triput neviđeno su počeli da kupuju karte za sedam veličanstvenih, jer ono, to je pet dana, sedam filmova i taj sklop nekako uh, um, je Dobro, devet godina, to je ipak već neko poverenje koje je publika stekla. Ja bih rekla, da. Ja se bar nadam da smo, da smo, da, da vam sad to ime uliva poverenje u smislu da znate da nećete pogrešiti. Na šta god da odete, da će svaki put biti drugačije, da će na, na neki novi način dodirnuti, ali da nećete pogrešiti. Ja bih možda samo još dodao na kraju, opet ću se vratiti na privatni svemir i na Helenu. Ja se nadam da ćemo mi Helenu imati prilike i da slušamo u samom kopeku, koji god to jezik bio. <laughs> to ćemo još da vidimo. Planirano, planirano jeste. I ovaj, evo, dogovorili smo se negde da ovo završimo u 15 do 9, sad je okruglo toliko. Ali bih zamolio Milu samo par rečenica i nju kao autorku smo prvu zapravo i predstavili u ovom kupeku i samim tim je negde naravno uvek zanimljivo da čujem šta Mila trenutno radi. <laughs> Mila trenutno organizuje festival. Ne, uh, e, uh, e, kotrljamo se, spremamo sledeći projekat, polako ga sklapamo kako na financijskom nivou, tako i na kreativnom. Dakle, ja sam provela e, neko vreme u Francuskoj na nekoj vrsti rezidencije, kako, ne znam kako bih opisala, gde sam prosto imala priliku da se zaista skoncentrišem samo na rad na scenariju, na nekom istraživanju i promišljanju. Ovaj, međutim, e, e, teško je reći, ja kad sam završila Cinema Komunistos, tapšali su me po leđima i vikali sad moraš brzo sledeći film, sad moraš brzo sledeći film, da ne ispustiš, sad ljudi pričaju o tome i sad treba uhvatiti priliku. Međutim, utešno je da onda vidite za jednu Helenu Treštikovu da ona može da posveti uh, u stvari strašno utešno videti da nije neophodno biti brz, nije neophodno svake dve godine izbaciti nešto samo da bi ljudi videli aha, ona je još uvek tu, ona još uvek nešto radi. Dakle, dalo mi je to neku hrabrost da se zaista domom filmu posvetimo naliko godina koliko mu bude trebalo, pa sad ako to budu 2, 3, 4 godine, nažalost, bit će tako. Prosto, e, opet je nešto jako veliko, jako ambiciozno, dosta ozbiljno, zahteva da jako mnogo sazri u meni i prosto sam u jednom trenutku shvatila da je besmisleno trčati za tim da, a, da bi se o tome pričalo, da je mnogo važno najvažnije da ja tom filmu dam ono što mu treba, tako da kotrljamo se ali polako. <laughs> Dobro, super. Hvala vam puno što ste bile o, i ponovo ulepšale rođendanski kupek. Srećan rođendan. <laughs> hvala, hvala. Mi se u svakom slučaju vidimo na, na festivalu. Uh, kao što rekao, nadam se da ćemo Heleno imati prilike i da čujemo u, možda već i u narednom uh, kupeku. Uh, Uh, eto, ja vas ponovo pozivam, dakle, od sutra pa do nedelje u Sava centar. Pozivam vas ponovo isto tako i da se javite na mail hekupek.gmail.com ukoliko želite karte za posljednja kola hitne u Sofiji, za film o Olafu Palmeu i za Soundbreakera. A za kraj, zapravo i za neku pauzu između nastavka i drugog razgovora pustit ćemo ponovo malo Rodrigueza, a pustit ćemo i Kima Puhjonena. Eto, toliko. Hvala puno. Hvala. Uživajte u ovoj večeri da. i vidimo se sutra pa do nedelje. Odlično, hvala. <laughs> Ćao. program kulturartistik me karakter edukativ po Kjonena možemo i da pričamo, pošto Kimo ne peva, nego samo svira harmoniku. Eto, ispratili smo Milu i Ivu, dakle od sutra pa do nedelje festival 7 veličanstvenih, a mi smo lagano zašli, odnosno zalazimo, zakoračili smo lagano u drugi dio emisije u kojoj ćemo slušati Lazara Džamića, autora knjige Cvećarnica u kući cvijeća. Uh, ali pre nego što poslušamo Lazara, poslušat ćemo Franka Zapu. Zašto Franka Zapu? Koliko znam, jednog od omiljenih Lazarevih izvođača. Dakle, My Guitar Wants to Kill You Mama. Nakon toga Lazar Džamić, možda nekih narednih sat vremena uz pauze, a posle toga budite uz nas jer će vam Jelena i Anja predstaviti neke zanimljive muzičke novitete. U svakom slučaju, mail je dalje isti, kekupek.gmail.com, nešto karata za festival je još ostalo, tako da pišite, pišite, pišite, ne bilo vam teško. umetnički program edukativnog karaktera. Daj mi reci za početak zapravo odakle ti ideja da uradiš jednu onakvu, po mom mišljenju, zaista sjajnu studiju o Alan Fordu. Hvala prvo. Um, priča je jednostavna u suštini, naravno kao i ti kao i mnogi drugi, ja sam rastao na Alan Ford, znači to je bio deo mog odrastanja, bio je deo mog života i u mnogo i u velikoj meri je bio deo mog formiranja nekih mentalnih i kulturnih modela koji sam u glavi, znači a, je, je obrazove na neki način moj smisao za humor i tako dalje i tako dalje. Naravno to je ostalo sa mnom i a, e, ovde, znači već 15 godina sam u Londonu, a, e, proš, protekle godine na neki način su stvari počele, jednostavno dobio sam neku vrstu, neku vrstu bajba, što bi se reklo, e, vezano za za stream. Počeo sam i da mi se jednostavno pojavio u glavi, počeo sam da, da razmišljam o tome zašto je strip, uh, e, pošto negde pročito bio da je prošle godine bila 40. godišnjica objavljivanja stripa u Jugoslaviji. I onda mi počeo da razmišlja zašto je taj strip samo kod nas bio to što jeste, a nigde drugde, čak i u rođenoj Italiji, gde je jedino druge, drugo bio nešto malo popularan, nije postigao takav uspeh. I onda ta misla jednostavno nije napuštala i postala se jače i jače i onda na kraju počeo da stavlja malo neke note i beleške a, a, na papir da probam da sam sebi razložim zbog čega to. I onda to počelo da se širi, jednostavno je krenulo u u jednu malo veću priču, slažem se s da je to kompleksnija stvar nego što je mi na prvi pogled izgledalo i ukapirao sam da tu postoji materijal za pisanje. I onda prvo, kako je krenulo je, uradio sam seriju blogova na Bašti Balkana, koji je jedan od uh, blogova koji u Beogradu se, se izdaje, ali ima čitalaštvo sa, na, na, u čitavom regionu i uh, pošto sam znao urednika bloga još iz prethodnog života, jer sam bio u Srbiji, on je bio čovjek iz marketinga, je njemu ponudio to kao nek, neku vrstu eksperimenta, on se odmah složi sa time i objavi e, šest nastavnika. i to bude jako popularno, ljudi fenomenalno reaguju na to, jako mnogo komentara i onda ja shvatim naravno da je to materijal za jednu malo dublju još studiju i onda na bazi tih šest postova koji su svaki od njih je bio po jedan esej, e, ja onda proširim sve to i e, pretvorim to u knjigu. I tako se desi, u suštini jedan intelektualni sfrar koji sam jednostavno morao da počešam. <laughs> Sviđa mi se ta definicija na kraju, intelektualni svrab. <laughs> Dobro, koliko ti je sama činjenica da si zapravo u Londonu, eto, zapravo to je neki novi život, e, činjenica da si udaljen od Smedereva, da si udaljen od Srbije, da si udaljen od o, prostora bivše Jugoslavije, i Balkana negde pomogla zapravo da realnije sagledaš sve to što te zapravo svrbilo, jeli, koliko bi ti zapravo eventualno možda da si ostao ovde, brojna pitanja na koje si uspio da daš odgovor, verovatno ostala neodgovorena. Mm, to je vrlo dobro pitanje i mislim da je da jeste pomogu u velikoj meri na iskreni. Jednostavno, To je ljudska sudbina, to, to, to ne može da se izbegne svuda je tako i nije ništa posebno vezano za naše prostore, ali jednostavno kad je čovek u, u, u totalno potopljen u jednu sredinu, ima tendenciju da uglavnom se fokusira na tu sredinu i ako stećemo okolnosti kao što nije bilo kod nas u to vreme, posebno u loše vreme, u vreme Miloševića i tako dalje, nisu mnogo putovali, nisu mnogo gledali sveta i ne znamo šta se dešava u svetu, čovek ima tendenciju da jednostavno ostane u tom nekom lokalnom uh, mentalnom, mentalnom okviru. I e, ono što je život ovde učinio je da jedan put naravno jako mnogo novih znanja koje su došle umeđu vremenu, užasno mnogo novih knjiga, novih razumevanja i intelektualnog stimulusa od ljudi, od ljudi sa kojima radimo. U pitanju je znači advertising na najvišem svetskom nivou, gde se advertising faktički pretvara i umetnost i u nauku na drugom kraju i vrlo, vrlo ozbiljna nauka ulazi u advertising ovde. I ta nauka je uglavnom a, sociopsihološkog tipa, uglavnom a, tipa što se tiče ponašanja ljudi, to znači potrošača i tako dalje i tako dalje. I naravno, kroz moju izloženost svim tim stvarima, a, naučivši jako mnogo umetnosti, u vremenu i shvativši jako mnogo stvari, moram da priznam, koje nažalost nisam, nisam shvatao u, našoj zemlji tada, a, shvatio sam da, da su stvari, da stvari vidim mnogo drugačije nego što bih ih video da sam ostao tamo. I na neki način je to bio još jedan od e, razloga zašto je knjiga nastala, jer mislim da tog nekog ugla gledanja nekoga ko nije stranac, a koji je dovoljno bio odvojen od, od matice, neko da kaže da ima jedan još drugačiji a, pogled na sve, može da bude zanimljiv. Znači ja sam naš, ali s druge strane i nisam naš na neki način. I mislim da upravo ta neka pozicija zagledan kao klin između dva sveta je nešto što mi omogućava da jedno i drugo društvo upoređujem i, i tražim sličan i razvoj. Uh mhm. -huh. E sad, čitava zapravo jedna generacija u koju spadaš i ti, spadam, eto, ja je zapravo odrastala u tom jednom periodu na brojnim stripovima. To nije bio slučaj samo sa Alan Fordom. Zapravo ja verujem, bar je tako bio slučaj kod mene, da su prvo bili jeli, Zagor, Veliki Black i ostali, pa je Alan Ford došao tek u nekoj, u nekoj kasnijoj fazi. Šta je to zapravo, eto, negde u kratkim crtama, mislim ti si to u knjizi zaista sjajno nekako razložio, ali u kratkim crtama šta je to što zapravo Alan Forda toliko izdvaja od svih tih izna, izdanja, Lunovih, Magnusa i tako dalje, i tako dalje. Da, um, da, to je odlično pitanje, vrlo veliko pitanje, naravno, knjiga se malo da ne bavi samo tim pitanjem na neki način. Um, mislim da je Alan Ford pre svega bio inspiracija, mnogo manje aspiracija kad se uporedi sa Zagorom, Stainom i svojim drugima. Znači oni su bili neka vrsta superheroja, nisu bili kao Marvelovi junaci u, u stvarno superheroju, u potpuno i vizualno napisnom smislu, nego su imali kao karakteristike običnih ljudi, ali u suštini oni su bili tipični hollywoodski junaci koji su od uvijek izlazili na, na, na kraju, pobjeđivali na kraju svojom fizičkom snagom i veštinom i tako dalje. A, I oni su bili likovi kako smo mi negde u nekom univerzumu želeli nekada da budemo kada porastemo. Mislim, Alan Ford nije bio nešto na što smo se mi ugledali. Alan Ford je bio dokumentarni zapis. On je pokazivao kako se gomila tako koji ne znaju nešto mnogo o stvarima, s kojima mi apsolutno odmah možemo da se identifikujemo, živeći u jednom sistemu koji je prično agresivan prema njima, u ne baš nekom velikom materijalnom blagostanju, i tako dalje i tako dalje. Na kraju nekako, kroz malo lukavstva, kroz malo sreće, kroz malo bezobrazluka, na kraju nekako uspevaju da isplivaju i da, a, ako već ne naprave neke velike životne pobede, makar, makar izbegnu neke velike životne poreze. Tako da, po meni, Alan Ford je skoro bio prvi reality show koji smo imali na, na našem prostoru u nekoj velikoj meri. I ta uloga je e, pojačana aspektima onoga kako je ta bivša zemlja bila u to vreme. Znači, prvo, bio je veliki, a, a, velika diskrepanca između onoga što se zvanično propagandno pričalo, između onoga što smo zvanično smeli da kažemo i da mislimo i onoga što smo u realnom životu stvarno osjećali vidjeti. Znači, nije bilo sve dozvoljeno, tačno se znalo gde je granica, bila vrlo sofisticirana diktatura u bašu nas rukavici, ali se vrlo, vrlo precizno znalo gde su granice. A sa, znali smo da mnoge stvari ne funkcionišu, znali smo da korupcija i dalje postoji, da, ali se i dalje pretvaralo zvanično da je to najbolja zemlja na svetu, da je to budućnost e, a, civilizacije i ja se sećam u to vreme a, posle Titove smrti neko vreme kada je Gorbačov došao bio u Jugoslaviji, onda otišao i rekao bio, bio sam da vidim budućnost i ustanovio sam da ne funkcioniše. Tako da, ta, ta diskrepanca između um, želja i propagande iz barnog života je recimo bila vrlo jak faktor. I naravno, ta diskrepanca je hranila jednu drugu stvar, a to je ta nadrealna farsa i satira. Jer onog momenta kad je veza između realnosti i ili stvarnog života i, i, i, i propagande ne postoji, tog momenta se desi da ljudi počnu da budu jako cinični prema onome što se dešava oko njih, a jedan glavnih oblik ispoljavanja tog cinizma je satira, a s druge strane nadrealna farsa je naš prirodni oblik društvenog uređenja. Znači, naš društveni oblik nije ni kapitalizam, ni socijalizam, ni komunizam, nego nadrealizam. Zašto? Zato što već nekoliko stotina godina, posebno u poslednjih stotinak i nešto godina, a, a život kod nas ne, ne, nije aritmetika, nego je kvantum fizika. Znači, dva i dva, jednog dana mogu do pet, jednog dana mogu do sedam i po, a trećeg dana mogu do 15 i tri četvrtine. Znači, ne postoje pravila, ne postoje neke uobičajene veze kao u razvijenom svetu da ako uradiš ovo, ovo i ovo, u principu očekuješ da dobiješ to, to i to. Nego, sve ovo se menja u zavisnosti od istorijskih okolnosti i toga što se, šta se dešava sa politikom. Tako da, taj nadrealizam, ta totalna neočekivanost a, a, životnih događanja, to potpuno a, nadrealno preplitanje suludih stvari sa kojima se svakoga dana suočavamo, je nešto što je naravno okosnica samog stripa takođe, pošto je strip je vrlo nadrealan, vrlo farsičan i vrlo satiričan i automatski imaš jednu fenomenalno vrlo jaku rezonancu sa, sa tim čitavim društvom. Znači, to je neki drugi veliki faktor. E sad postoji gomila još nekih faktora koje sam ja obradio u knjizi o kojima neću ovde mnogo da govorim, ali naravno hrvatski prevod je bio jedan od velikih faktora i u knjizi ulazim detaljno u to zbog čega, zato što ne samo što je Brixi sjajan kod prevod i transkrijenosti i, napravio koristeći e, hrvatski jezik koji je više ceremonijalan, bio na neki način smešan i samim Hrvatima, a posebno Srbima, i ostatku Južnog Balkana u, u, u toj bivšoj Jugoslavi, zato što je hrvatski jezik percipiran bio na vrlo specifičan način na tim prostorima, tim teritorijama, bez, bez namere da bilo koga uvredim, pričam iz potpuno ličnog iskustva, kao što hrvatski jezik u Srbiji se obično principira kao kao jezik farse, dok se vrlo često u Hrvatskoj onaj čisti srpski jezik principira kao prilično grub, prilično malo tupav i tako dalje. Bar na bazi onoga što, što, sam, što sam sa svojim prijateljima i poznicima uspada da razvijem. Tako da mislim da je taj hrvatski jezik još posebno rezonovao u recimo Srbiji i ostatku Jugoslavije zato što je se uklapa u to kako je, kako, kako je zvučao ljudima već u neko to vreme. Tako da je strik potpuno slučajno na, na mnogo različitih nivoa rezonovao sa našom stvarnošću i sa raznim našim kulturnim i mentalnim modelima. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ne razumijem, mili Bože! Ja ne mogu to da shvatim. Sama ljubav. Pati E sad, e, kada pričamo zapravo o, o, o, o toj činjenici da je zapravo Alan Ford osim u matičnoj zemlji zapravo u Italiji najveći uspeh, pa možda čak i veći nego u samo Italiji imao na prostoru bivše Jugoslavije, zapravo ovde postoji još nekoliko uh, detaljčića. Da, kada pričamo o onim ostalim stripovima, oni su nekako bili jeli, ta slika superheroja i zapravo nekako su nas i približavali tom zapadnom svetu, toj nekako zapadnoj kulturi. Alan Ford je sa druge strane imao i tu kritiku istog tog sistema, pa verujem da je i to bio jedan od razloga zašto je nama bio nekako prihvatljiviji možda i od drugih. A sa druge strane, vrlo bitna je i onoga, onoga koga si ti negde posredno i u samom naslovu knjige prozvao cvećarnica u kući cveća. I ta poveznica sa brojem 1, zapravo njegova uloga u tom nekom periodu dok je bio živ, je bila takva da su 2 i 2 zapravo vrlo često ipak bili 4 ovdje, a ne 5 ili 3. Pa sve, sve zavisi naravno od, eh, od tumačenja uh, cele priče. Ja opet u knjizi ulazim u to. Moje, moja poenta je da a, eh, mi smo u staroj Jugoslaviji bili najbliže onome što se obično naziva normalno država. Znači, u našoj istoriji mi redko kada smo imali period u kome je bilo toliko stabilnosti i a, a, toliko, kako da kažem, toliko a, malo a, a, prolomova i, i, i ratova i nestabilnosti. Znači to je bio definitivno period u kome e, na našim prostorima je skoro najstabilniji bio pa. Ali problem je u tome što to nije bilo zarađeno, nije bilo stvarno izgrađeno, nego bilo pozajljeno. Prvo bilo pozajljene pare sa strane, a drugo, koja normalna zemlja se raspadne kad i umre predsednik. Znači, drugi, u drugim zemljama su predsednici umirali, te zemlje su i dalje nastavi, nastavile da, da, da funkcionišu i manje više su iste kao što su, kao što su i tada bile. Mi nismo. Znači, nije bila normalna zemlja čim se raspala posle smrti predsednika, što znači da nije bila bazirana na normalnim principima uređene zemlje, jedne uređene demokratije, nego na jednom totalitarnom sistemu koji ima fasadu, a iza te fasade stvari su bile potpuno drugačije. Tako da, poenta jeste u tome, da kažem, to je, to je nešto je hranilo u velikoj meri našu rezonancu sa streetom sad da napravimo tu poveznicu sa uh, upravo Titom, ti si u samoj knjizi između ostalog se pozivaš i na jednu epizodicu Alan Forda u kojoj se između ostalog i on sam pojavljuje. Čitao si tekst Teofila Pančića u, u da vremenu... Da. da. Ako čitaš knjigu pažljivo, ne, nigde ja ne pominjem tu epizodu. Ta epizoda se apsolutno nigde ne pominje u knjizi, ali je dizajner knjige smatrao interesantnim da ubaci a, nekoliko kadrova tog stripa. Samo zajedno Mhm. Mm a, tako da a, nema, um, nema, ne, nema pomena, nema priču u knjizi o tome, a, ali ono što a, je Pančić u pravu je da nisam apsolutno uspio da nađem nikakvu referencu na netu niti bilo gde oko toga da li je to a, originalna epizoda ili neka vrsta spufa ali se pretpostavlja da zbog razlike u crtežu da je u pitanju, da nije u pitanju originalni strip što se naravno kroz Pančiće tekst pokazalo, ali ako pročitaš knjigu i ovaj, posebno to poglavlje u kome se nalazi to, ja nigde ne pominjem specifično da je bila epizoda sa Titom, ali da postoje kadrovi iz te epizode u stripu. Malo kad onako sagledamo sa strane, zapravo jedna takva epizoda je sasvim realna Zbog svega toga i što si ti sada između ostalog i navodio. Zbog toga i veliki broj ljudi nije, eh, je potpuno prihvatio činjenicu onako, ja kažem, ja, ja nisam što mi je delalo da je crtež drugačije, ali potpuno je normalno da su ljudi prihvatili činjenicu da ta epizoda je stvarno možda postala da je bila zabranjena. <laughs> da, u, u, u ono vreme e, takve kulturne politike i cenzure koje ipak jeste postojala, da, moglo bi se slobodno pričati o tome. Koliko misliš da je recimo e, ta veza nas sa Alan Fordom donekle bila takva kakva jeste i zbog činjenice da smo se između ostalog i poistovećivali sa likovima u samom stripu? Hmm, mislim da postoji definitivno na tu temu. E, meni je naj, naj, najlakša i najbrža paralela sa našom porodicom, odnosno porodicama na našim prostorima, koje su uglavnom tako nekako disfunkcionalne i blesave, uključujući moju naravno, I tu uvijek imate pater familijesa koji se ne libi slobodne upotrebe štampa ili drugih sestava da bi vaspitavao svoju decu i svoju, svoju porodicu. Pa ba, naravno, batina iz raja izašla, jeli? Imate plesave, stričeve i strine, ujake i ujne koji izglede sa svakvim blesavim pričama. To je uvijek neka, neka tetka ili baka koja pati svih mogućih bolesti na svetu i tako dalje i tako dalje. Razni rođeci koji su sitni šverceri ili muvare, a, prevaranti koja si Oliver, naravno, je, je, je njihov, njihov svetac zaštitnik i tako dalje i tako dalje. Ja moram priznat, meni je lično a, najveća a, i najveća lična meza a, iz moje porodice kad, kad se gleda na strip je bio Grunf, zato što moj recimo deda sa majčine strane je bio Grunf u svemu svemu u izgledu, On je non stop nešto, nešto trpio, on je bio stolar po zanimanju, imao je svoju radionicu, apsolutno ni jedna stlačica se nije bacala, on skupi, bi skupljao po ulici, nađe na parče živca, on to pouzme i stavi u svoju radionicu. Sve to možda zatreba za nešto. I onda je sve po kući on pravi, znači sve što treba on uzme pa proba da napravi. Naravno to većina tih stvari nije, nije bila ni lepa, nije ni mnogo kvalitetna, ali je funkcionisalo, radilo je ovako i onako. Tako da, mislim da je, da je to bio drugi neki nivo, taj, kako sam ga ja nazvao, optimistički diletantizam koji je u stripu vrlo, vrlo jak. Je takođe nešto sa čime možemo da se identifikujemo na svakodnevnom nivou. Uh mhm. -huh. A koliko ti je lik Grunfa, uh, e, ako izuzmemo jeli, taj dilentatizam kao zapravo neko ko dolazi iz jedne zemlje koja u, u, u onom trenutku zapravo kada se Alan Ford pojavio kod nas nije baš bila najomiljenija postoje ti stereotipi i o Nemcima pa i o samim nacistima i zaista se redko ko igrao sa tim sjećamo se kako je prolazio Lajbah i kako su prolazili Slovenci 80. godina i mladina kada su malo krenuli da se igraju sa tim nacizmom međutim e, lik Grunfa u stripu pa i kod svih nas je prihvaćen kao takav i njegovom dizanje ruke u, u, u zrak i pokazivanje visine kukuruza je zapravo shvaćeno ne kao subverzija, nego kao nešto vrlo simpatično, ali da li smo ipak svi mi to spatali na neki svoj način kao neku vrstu subverzije i kao neku vrstu sukoba sa onim što nam se do tada predstavljalo 20, 30, 40 godina odlično i plus e, e Grunf je parodija Nemca u stripu, znači to je ono što je vrlo bitno da je Grunf stvari parodija onoga što se obično obično Nemci kao vrlo organizovanim, vrlo dobrim u tehničnim stvarima, tako da e, Grunf je više a, a, stereotip a, onoga što se misli o Nemcima, naravno potpuno u formi, nego stvarno Nemci, ali tako, znači on je potpuno nesposoban, e, stvari, stvari koje kreira su potpuno nikakve i jako smešne. I uh, imam utisak skoro, ne znam, nisam pričao sa bunkerom nikada, nadam se da ćemo imati prilike da popričamo uskoro, ali me jako zanima da li je to bilo neka vrsta, on, ka, neka vrsta italijanske ironije na to kako jedan italijanski umetnik zamišlja Nemce, pošto italijani su slični naravno kao što znamo, i oni ne vole mnogo baš ove preciznosti, red i tako dalje. I pretpostavljam da, kao što je to i danas postoji vrlo jako kod nas, ako ko vidim u Italiji, recimo i prema Englezima i prema Nemcima, oni smatruju da su Englezi i Nemci previše organizovani, da se sve tu radi nešto na satnicu, da tu nema mnogo emocija i spontanosti i tako dalje, tako dalje. Tako da je Groove je, Gruf je parodija tog, te, te percepcije Nemaca. A, naravno, u svom, svom ponašanju sve svemu ostalo, on je vrlo, vrlo daleko od svega toga, tako da smo ga mi prihvatili kao parodiju. A to što ću pomenuti je odličan moment sa rukom, sa dizanjem ruke i tako dalje. Mislim da je to isto jako a, blisko nama, a to su a, stavljanje nekih, a to je ta, taj crni humor koji je vrlo prevlađući na našim prostorima, a to je stavljanje nekih prilično a, a, a, napetih momenta ili prilično emotivno nabijenih momenta u posebnom istorijskom kontekstu u potpuno novu kreativnu nagralo farzičnu ulogu, da ti momenti postanu stvari smešni i nekako na neki način, to je jedan način psihološkog da se smanji negativan psihološki naboj u nečemu što bi inače moglo da se tumači kao prilično teško i neprijedno, tako. Ja mislim, mislim da smo mi tome dosta bliski i što se tiče naše istorije i što se tiče, da, u principu stvari. Thank you. These words are for those who died. These words are for those left behind. These words are for you, Poland. And these ones for my homeland. For the spirit of our fathers. For the glory of Misliš da smo mi generacija zapravo koja je odrastala i na tom Alan Fordu e, zapravo posljednja generacija koja je to negde i prihvatila i čitala jer vidimo što zbog razvoja tehnologije, što opet zbog e, eto tih i nekih izdanja koji se ovdje u Srbiji pojavljuju, a koji nisu sa onim čuvenim Bricijevim prevodom, pa se tu pojavljuju razne kombinacije Ovaj, jednostavno to opet negde kod tih nekih novih generacija ne prolazi. Misliš li da bi možda eventualno, odnosno koliko se današnja situacija zapravo razlikuje od one u kojoj smo mi odrastali i kojoj smo prihvatili Alan Forda kao prosto nešto sasvim normalno, kao da je sebe? Mislim da se razlikuje dosta, dosta se razlikuje. Prvo mislim da ne, po, ne postoji ta, ta, ta, ta napetost između, ta dinamika između pretvaranja i realnosti. Znači, jedan od glavnih razloga da u staroj Jugoslaviji da, da je to funkcionalno, baš zbog te velike propagande i onoga što su mi stvarno znali da se dešava. To sad više ne postoje. Mi znamo da živimo u lošem društvu, odnosno lošim društvima. Znamo da, da su političari korumpirani, znamo da, da, da, da ima jako loših stvari. Kod nas nema nikakve pretvaranje, nikakva propaganda kod nas ne, ne pomaže na tu temu. Tako da ta tenzija koja je hranila ovaj strip to vreme više ne postoji, što je jedan od razloga. Drugi razlog je naravno a, internet a, i sve prisutnost i a, jako mnogo drugih sadržaja, svih filmova koje možete sada nađete na svetu, su nam, po, su nam po, po, po, pod rukom faktički i sve prisutnost, prisutnost pornografije. Jednostavno, da mladi, da tako kažem, a i ljudi danas imaju mnogo više izazova da svoje vreme potroše na nešto drugo. Ali kad već govorimo o tome, će da knjiga mi je pokazala da prvo ima jako mnogo ljudi naše godine koji, koji su i dalje vrlo, vrlo, vrlo bliski stripu, a drugo da ima ljudi mlađih od nas koji su i dalje, koji znaju za strip, koji, koji su isto reaguju na strip kao što smo mi reagovali i očigledno da postoji znači, jedna, jedna grupa mlađih ljudi koji su sebe takođe našli, našli u stripu. Mislim da samo razlog zašto nije toliko masovno kao što je bilo u naše vreme, jednostavno što živimo u drugačijem svetu ne čini li ti se da živimo pa zapravo Alan Forda? A, u velikoj meri, nažalost, da, i ovde i tamo. Znači, kad pogledaš šta se desilo sa, sa celom ovom a, ekonomskom krizom, bukvalo kao da izašlo iz Alan Forda. Znači, mnoge scene onoga da što su bankari radili u privatnom životu su kao da su sišle sa strana Alan Forda. S druge strane, i kod nas isto tako. Kad pogledam opet, mnoge scene i mnoge kadrovi za Alana Forda se žive svakoga dana u, u, u na našim prostorima takođe. Tako da, snaga stripa je, tog posebnog stripa je u tome što je vanvremenska. Znači, Alan Ford je kritika svakog korumpiranog a, društva, bez obzira da li je socijalizam ili kapitalizam ili nešto drugo, ako je korumpirano, ako postoji ta neka diskrepancija između onoga što se priča i onoga što se radi, kako postoji a, a, a, da kažem, pritisak na male ljude od strane bogatih, moćnih i tako dalje, a Ford će rezonovati dobro. Uh mhm. -huh. Šta misliš zašto, a, videli smo da postoji ona animirana verzija zapravo Alan Forda, zašto to nije uspelo? Ti si to u knjizi objasnio, ali bi voleo eto bar donekle da. i ovdje u ovom intervju da malo popričamo o tome. Da. Mislim da vrlo jednostavno, e, ako pogledaš strip kako funkcioniše sam po sebi, a cela vizualna priča je užasno neobična i drugačija. Tako da, ako bi to htjelo da se pretvori u crteni film, to jednostavno ne može da se uradi ravnim, normalnim načinom, kao što su oni pokušali da urade, crtač delo je apsolutno odvratno, zato što nema tu tenziju, nema dinamiku, nema oštrinu koju ima strip na papiru. Znači, ja, kao što sam rekao u knjizi, da su hteli da gledaju kako treba, trebalo je da gledaju bukvalno u dinamiku, u način montaže, u način kadriranja kakav postoji recimo uh, Sunđer u Bobu ili u porodici Simpson i u sličnim uh, u, u South, South Parku, ne znam kako je kod nas pojela kao Južni park ili South, South Park, South Park, da. South Park, jednostavno, nije prevedeno, da. znači, da. Na, na, na, trebalo, trebalo bi da se gleda tempo treba da se gleda a, a, emotivni naboj i atmosfera tih, a, tih crtača, a ne tradicionalan crteni pristup. Jednostavno za, za Alan Ford to ne funkcioniš. I zbog toga mislim da to apsolutno nije, nije, nije, nije, nije funkcionisano taj tempo, taj način montaže, kako bi on trebalo, mora bi da bude deo priče po sebi. Kao što su vizualna strana samog stripa bila deo priče po sebi zbog groteske i tako dalje ali ako se samo koristi tradicionalni kao crtani narativni pristup, apsolutno zalog hoće to ne funkcioniš. Mhm. Zanimljiva ta jedna paralela ovaj, koju su isto tako provukao, pa me prosto interesuje mm, šta misliš, šta je razlog. Činjenici da se gotovo u isto vreme kada se pojavio Alan Ford, da su se pojavili i Monty Pythoni da, na jednom sasvim drugom kraju Evrope, ali opet uz neku vrstu humora koja je ovde kod nas poprilično dobro prihvaćena. Da, apsolutno, i to još jednom ja se nadam, kao ide da u prilog moje tezi, da nadrealna, nadrealna farsa funkcioniše ja, i satira funkcioniše jako dobro na našim prostorima, zato što su i Pajtonovci bili jako popularni kod nas, a, i Dr. Strangelove koji se negde pojavio u, u slično vreme bio jako popularan Ja mislim, to je vrste humora koju mi na, prirodno prepoznajemo. Ono što je zanimljivo je da u Engleskoj nadrealno klasični humor je takođe jako popularan i to je sad još jedan razlog zbog čega mnoge engleske serije rezoniraju vrlo dobro kod nas. Mučke su poslednji primer, pretpostavljam. Vrlo, vrlo popularne, u Engleske su proglašene za jedno najboljih TV serija svih vremena, a koliko vidim i kod nas su jedno najpopularnijih kao stranih, stranih emisija svih vremena. Alo, alo, takođe je bio jako, jako popularan na našim prostorima, nekoliko u Engleskoj, bilo im je previše sprdačine kao sa drugim svetskim ratom. A, ali a, je bio dosta popularan, ima vrlo vernu publiku, a, ali ali ovo je više samo u nadralnoj fazi i mnogo manje u satiri. Međutim, ono što je što, što su mućke, znači to je više satira nego što je nadralna farsa, ali je dosta neka našavina jednog i drugog. Tako da nije slučajno da te stvari rezonuju kod nas i da postoji ta veza između engleske i i naših prostora, jer očigledno kultura i praksa nadrealne farse je prilično uh, razdaljena, s tim što je to ovde malo više intelektualno, dok je kod nas malo više se osjeća u stomaku kad, kad, kad se uradi na neki način. I zbog toga i mislim da kad se Alan Ford prevede na engleski, što je neki moj lukavi plan za, za ovu ili za sledeću godinu, zavisno toga kada sedem sa bunkerom da pričam o tome, je mislim da će strip biti a, ne ono masovno potpora kao što je bio kod nas, ali mislim da će biti poštovan, da će imati neku svoju vernu publiku jednu kad bude izašao. Da, to je činjenica što je Brixi uradio sa tim prevodom na hrvatski jezik, to nije sam prevod kao prevod, zapravo je potrebno ući u suštinu priče, pa mislim i taj sleng koji verovatno postoji u italijanskom jeziku prevesti opet na jezik sobstveni nije sasvim lako i mislim da ćeš tu zaista imati ogroman zadatak nešto slično uraditi na engleskom. Mislim, u svakom slučaju ti želim puno sreće, nadam se da ćeš u tome uspeti. Hvala ti mnogo, da, bit biće izazov, ali ono što sam naučio ovde, znači celo englesko područje, ako računam na englesko, to znači moram da uključim i Ameriku i Australiju, a, uz englesku, tako da oni nemaju jedan kulturni mod i u suštini imaju jedan engleski, a, tako da o, ako bi strip funkcionisao funkcionisa na, na ta tri tržišta, što mora da uradim ako hoće da pokrije celo englesko govorno područje, mora da funkcioniše na drugačiji način, tako da oni nemaju jedan slang koji rezonuje isto e, na svim teritorijama, nego e, moram da uzmem potpuno drugačiji pristup, a to je da svakom od karaktera dam neki svoj specifičan a, naglasak, tako da cijela grupa pokriva celu tu teritoriju. I a, imam tačnu ideju kako ću to da uradim i ko će da govori kojim, da kažem, engleskim, ali o tom potom. U ime svih nas iz 50 i neke Na zakletu titu ja spevo sam stih Ne spominjem prošlost ni bitke daleke jer rođen sam tek posljednji. U nama je sudbina budućih dana i mnogi se mnogi još boje za nju, al u nama teče krv partizana i mi znamo zašto smo tu. Čunajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok Jer slušamo ploče i sviramo rok Al negdje u nama je pitaka plam I kažem vam šta dobro znam čudajte na nas. Kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. A ne misliš li, da bi možda jedan eksperiment, kao što je zapravo i Brixi uradio sa hrvatskim jezikom koji je bio prihvaćen i u Srbiji i svuda, možda bio izvodljiv i na engleskom jeziku, pritom zapravo da se isključivo engleski jezik, onaj stari, tradicionalni, koristi u govoru, a da bude prihvaćen i u Americi i u Australiji. A njihova, njihovo tržište, kulturno tržište je prilično drugačije, znaš, ovaj, interesantno na mnogi, na, na, mnogi, na, na mnogi načine mnogo različitije i od zemlje do zemlje nego kod nas. A, ja vidim mnogo više kulturnih paralela između hrvatskog kulturnog tržišta i srpskog kulturnog tržišta nego između američkog i engleskog, verovo ili ne. Znači ima mali broj, kao da kažem, stvari koje pređu s jedne i s druge strane, ali u principu oni su dosta kulturno različiti. I um, vrlo je teško naći jedan, jedan parametar, nemoguće je naći jedan parametar koji bi objedinio sve te stvari, jednostavno je nemoguće. Tako da, a, um, mislim da drugačiji princip mora da funkcioniše nešto što bi uvelo elemente koji su poznati jednima i drugima i trećima, tako da svako prepozna nešto svoje, a, familijarno, plus da ima nešto drugo što mu je malo egzotično, kao što je engleski engleski ili kao neki američki engleski ili neke varijante američkog engleskog. Tako da mislim da da bi to bio mnogo bolji ovaj pristup nego da se proba da se nađe jedna jedan pristup koji definitivno neće funkcionati. Mislim, to znam i po knjigama i po, po raznim drugim stvarima ovde. Vrlo je teško, sem ako nisi rock band, a, da to uradi čak i engleski glumci koji su poznat, postali popularni u Americi, ili su igrali arhetipske engleze, i zbog toga su postali popularni, što kao Hugh Grant, na primer, koji je arhetipski englez i on je popularan zato što igra ulogu arhetipskog engleza na vrlo šarmantan način. Ili su morali da promene nagroca kao što je Hugh Laurie, na primer, ako gledaš ovu seriju House, a, o, o, o doktoru, Doktor znači House, on je da. engleski glumac koji je prebacio svoj akcent tamo, govori američkim akcentom. Nama da poznat iz nama poznat iz isto jedne tako satiričke serije zvane Crna guja. <laughs> tako je, Tako, upravo tako. Tako da, da ovdje su stvari nekako ma, mnogo više, kako da kažem, podeljeni ime svoje sitne kutice, sva, svaka stvar ima svoju, svoju kao priču i te neke kulturne, kulturne mešanja nisu tako, tako izražena kao što kod nas. Uh mhm. -huh. Reci mi, eh, da li si razgovarao sa nekim uh, da kažem, njujorčanima, odnosno građanima Njujorka, e, da li si imao prilike da ih pitaš za Alan Ford, da li su uopšte čuli za to, jer radnja u samom stripu se dešava u samom Njujorku. Ne, nije niko čuo, pošto nikad nije preveden na engleski, tako da niko ne zna za, za postojanje stripa uopšte, kao što sam i, i pomenuo u knjizi, znači imam ovde prijatelje koji su stvarno, zaista imaju apsolutno enciklopedijsko znanje i stripova i i moderne kulture i alternativne kulture, apsolutno niko nikada nije čuo za Alan Ford. Alan Ford je totalno nepoznata ovaj, kategorija ovde. Čak jedan od, od naših prijatelja je profesionalni distributer stripova, znači on kupuje, distribu, distribuira stripove za englesko tržište, u kontaktu je sa svim izdavačima maltene u svetu, nikad nije čuo za Alan Ford. Mhm. Mm -hmm. -hmm. li to biti poseban izazov, sam New York? Kaži, izvini. Rekao, hoće li ti sam New York biti poseban izazov? U kom smislu? Pa u tom smislu, kada već budeš radio taj prevod, pa eventualno i u smislu neke promocije samoga stripa, ipak mm, je nekako puno približniji, jer mislim imam osjećaj da su oni zapravo taj New York zapravo jako dobro opisali, govorimo jeli o Bunkeru i o mhm. Magnusu. Uh, nisu, <laughs> ali to je draž tripa da kao u svakoj satiri stvari su prenaglašene i ovaj, a, pojačane. A, mislim, naravno, ono, smo, većina nas bili smo u Njujorku ono, dosta puta. A, prepoznaju se neki elementi atmosfere Njujorka u stripu, ali čak kad pogledaš ovaj, a, geografski postoje neke pogrešne odrednice i tako dalje i tako dalje. Tako da, ali to nije toliko bitno. Bitno mm -hmm. je mhm. da strip a, prikazuje a, duh a, jednog gramzivog a, društva, jednog gramzivog kapitalizma sa kojim mnogo ljudi može danas da se identifikuje. Tako. tako da tu strip će rezonovati i dalje na vrlo, vrlo dobar način. Poslom tri epizode o Super Hikugu koja i mislim da bi trebalo da prva, prva stvar koja treba da se objavi na ovom tržištu ovde. Jer ljudi prepoznaju tu atmosferu a, a, atmosferu a, liberalnog kapitalizma, kapitalizma bez velike kontrole, koji se oteo totalno kontrole sada i ne, koji faktički ugrožava same osnove društva, posebno ugrožava normalan, normalan narod, normalan svet, malog čoveka, što bi rekli ovde. Tako da, a, ni, ne, ne plaši se ničega, mislim da, da, da, da je u pitanju jedan dobar kulturni proizvod za koji mislim da neka, na neki način mi je vrlo zanimljivo da ga otkrijem publici ovde -huh. Mhm. a, čisto zato što ne znaju, a mislim da bi mogli da reaguju dobro na njega. I to je to. Je to. Znači, nema neke velike ambicije tog, ne, ne verujem da će postati najpopularniji strip ikada ovde, ali mislim da će postati neka obrazovanija publika koja će prepoznati te neke iste modele koji postoje recimo u Monty Pythonu i u mnogim drugim popularnim serijama, će reći u, ovo je baš super, o, bože, baš kako nisam čuo za ovo nikad, pa ovo je, ovo je sjajno. I otprilike to je to, ali dosta. I okay, ajde, da te više ne davimo, e, s obzirom da ćemo sa time se već upoznati, podeliti neku knjigu ovaj, u samoj emisiji, pa sam odlučio e, da nagradu dobiju oni koji pogode koji je tvoj najdraži slogan ili citat iz samog Alan Forda. Svaka čast. Da, sjajno, sjajno. dobro, ja neću da ga kažem, pošto nema knjigu u prvuci, nema šanse da ga ja zapamtim na pamet ali mislim da ti je jako dobar, eh, jako dobar izazov. Pa, ja bih volio od tebe da čujem šta ti je ono što ti je zapravo možda najdraži slogan na Grunfovoj majici. Tebe pitam, da. Aha, da, da, da, da, da. Um, posle ću ti u jednom intervju, uh, eh, imam, na, ne, ne, ne, nekoliko intervjua imam ist, isto kao to pitanje da sam to govorio. Znači, postoji u jednoj epizodi uh, eh, koji se zove Udar munje, uh, -hmm. gde Alan, koji inače je počeo u prvoj epizodi, kao što zna, kao, kao reklamni agent bez posla, odlazi u a, jednu veliku reklamnu agenciju, a, REC kao se zove, gde mu je jedan od zaposlenih, ovaj, a, kao uvodeći ga u posao tog dana, mu u jednoj rečenici objašnjava šta je suština dobre reklame. I to je najbolji opis jedan od najboljih opisa moje industrije koje sam ikada našao, iskreno, bilo gde i uh, <laughs> onako imam ga na zidu kod kuće, ali nema šansi da mogu da ga zapamim, da ga, da ga ovako uh, na pamet izrecitujem. Ali to je recimo moja omiljena, jedna od mojih omiljenih razlosti. Ja mislim da niko živ neće pogoditi, ali nema veze. Evo kada počitaju knjigu, naravno. <laughs> naravno. E, Lazare, hvala ti puno na razgovoru. O, Ono, Hvala tebi mnogo na pozivu, zaista je bilo uživanje pričati. Da, takođe, takođe. Ovaj, sa srećom i sa ovim knjigama i za hrvatsko i za srpsko izdanje, nadam se da će se knjiga uskoro pojaviti i u Bosni, a i šire, jer zapravo je to jedan kulturni prostor zajednički gde zapravo i zaslužuje da se pojavi. A eto, uskoro... Ja, ja koliko znam, koliko znam knjige imam po Sarajevu, tako, tako uh -huh. je mhm. bar rečeno, da, da je distribucija takođe za Sarajevo rešena i uh, rečeno mi je da ima u Sarajevu, ali moram da pitam moje sarajevske prijatelje da mi potvrde to. A, inače, prvi tiraž je prodat i u Srbiji i u Hrvatskoj, tako da je drugi tiraž sada ubačen na, na drugi doštampani tiraž ubačen na tržište, tako da za sada stvari idu lepo. Da, to samo potvrđuje ono tvoju naslovnu tezu da smo definitivno usvojili i živjeli Alan Forda. Yes. <laughs> ok, hvala ti puno, pa se eto čujemo ovaj, i nekom drugom prilikom. <laughs> Apsolutno, sve najbolje. Takođe. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. grande es y para bilo. Rođendan mi je, pa mi je dozvoljeno da pogrešim mikrofon, odnosno da podižem regler pogrešnog mikrofona. E, završili smo sa Lazarom Džamićem, sa razgovorom o knjizi Cvećarnica u kući cveća. E, oni koji su bili vredni, koji su poslali mailove sa citatima tako dalje, tako dalje, će dobiti knjige, ja ću im se javiti u toku večeri. Neki od njih su se zaista potrudili. Mm, ne bi sad baš da citiram, pošto pretpostavljam da svi vi koji ste slušali večeras kupek koji ste se javljali, e, da ste verovatno sa svim tim citatima bili oni na grumfovim majicama ili na neki drugi način prikazivani e, da ste upoznati e, ja bih prije nego što mikrofon prepustim mladim koleginicama najavio e, pošto će između ostalog i one nešto najavljivati ovdje koncert koji će čini mi se drugog, trećeg i četvrtog da Marka Icela American Music Club, Zagreb, Beograd, Novi Sad. Tim redom drugi, treći četvrti. Vredilo bi pogledati, vredilo bi poslušati. Inače u Beogradu čini mi se u Novom Sadu pred grupa Stray Dog, koliko mi se čini u Zagrebu nema ništa. O, njih ćemo nakon ovog kratkog razgovora i poslušati, a sad bi zamolio moje vredne koleginice da kažu šta su za večeras pripremile. Pa šta imamo za večeras? Rođendansku atmosferu. pa da, prije svega. Da, kad se otvori vrata čuje se. Pa ne znam, Den je nekako najavio novitete muzičke. Da, da, da. Pa tako da bi ja pristala na to da poslušamo dva najnovi albuma. Možda ne toliko nova, ali bio bi red, pošto je već početak nove godine, da poslušamo dva albuma od prošle godine. <laughs> Dobro, ajde. Mislim, nije daleko. Srećan, pa. srećan pa nije jun mesec. Pro, prošla, pretprošla. To dugo traje, znaš, da je proces. Da, a i poznato je da je januar najduži mesec. Tako je, Godini, tako je, pa, tako je. Sva sreća već je gotovo. Ok, skoro. ajde mi ćemo... E, šta ćemo poslušati? Pa ja bi nekako uh, Saša Antić iz TBF-a ili njegovo, njegov alter ego, drugi je Alejandro Buendia, jeste. Uh, Ehm, on djeluje već dosta dugo godina i ove godine nas je počastio novim album koji se zove Šporka posla, čini mi se. Ali nas nije počastio svojim tekstovima. Kako to već zna, već u pitanju čist instrumental mješavina trip-hopa, elektronike i svega ostalog. Dobro, i? I za kraj, pošto je petak, 1. februar, ehm, obojeni program je u KC gradu, petak prvi fantasy. Jeste, jeste, danas sam provjeravala. Mhm. Možda da poslušamo par stvari sa novog albuma. Ok, prije nego što pređemo na Alejandra Buendiju, Anja će odabrati zapravo koje će to biti pesme. Ovaj, poslušat ćemo kao što sam najavio Stray Dog, a na kraju će Jelena i odjaviti emisiju. Finally, we step on the cinder. You're only made of a band. Now it's time you reconsider how long is this gonna? kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. završavamo sa... Pa ne završavamo još sa <laughs> emisijom, ali poslušali smo dvije numere sa novog albuma Alejandra Buendri, Buendije od prošle godine. Alejandro ili Alejandro? Pa lakše reći Alejandro, jednostavno. I mislim da ne grešimo puno, ako tako kažemo. Kako vam drago. Pa, da. Saša jednostavno, pa da. Pa ovo I... može biti... Šta slušamo posle? Dobro, to ću. Htjela sam samo reći za Buendiju da će to biti naša mala najava ili uvertira onoga što ćemo raditi u buduće. E, bavit ćemo se malo splitskom scenom i tim znamenitim splitskim uvjetnicima koji tako djeluju po cijeloj bivšoj jugi i koliko su značajni naravno. A sada za kraj bi... Urbani Jugoslaveni. Jesi. Jest. A sada za kraj e, druga priča, selimo se u Novi Sad.